Nós tá no corre, né? De hoje já faz mó tempão. Quem vê de longe não entende a nossa condição. Se impressiona com esse nosso jeito de ser. Quando vê os meninos de nave tirando o lazer. Cajadão nas grife, pesadão nos kits. Por onde passa faz os bicos da chilique. É vários convites, e elas não resistem. Porque sabe que o resumo é favela city. Hoje, hoje é bailão, acelera essa nave veloz. Quem tá é nós, quem tá é nós. DJ solta o beat, MC Doni na voz. Quem tá é nós, quem tá é nós. Hoje é bailão, acelera essa nave veloz. Quem tá é nós, quem tá é nós. A favela venceu, pode avisar os boys. Quem tá é nós, quem tá é nós.